Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010-2011. Vakunna i bad Allahi hvana. budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma. I reci, Allahu, uvećaj mi znanje, uvećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Kosić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbe. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مغفورا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا انت السيد بالريح بالموت الغرام عاد انت الخير بالليل تربع الشرار انت السيد بالريح بالموت الغرام عاد انت الخير بالليل تربع الشرار مقدام يظلم زاره ويرى في الموت بشاره جاز الطاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره يكتب وكبابله ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا كالصيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة راضم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كتاب الله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 Jedinom istinskom božanstvu koje zaslužuje da mu se ibadet čini. <clears throat> I neka je salavat i selam na njegova miljenika, onoga koji vjerno dostavi risalu Muhammeda sallallahu alaihi njegovu porodicu, njegove shabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti od dana Poštovani džemate, danas bi svi da budu sljedbenici Muhammed alaihi Danas bi svi da budu nosioci dave, nosioci islama, nosioci ove jedine ispravne vjere i da budu pripadnici teuhida, obožavanja samo jednog gospodara, on se zove Allah Azrađal. Danas bi i kao takvi, oni bi da budu nedodirljivi. Da nam je da pozivamo Allahu, a da nas niko ne dira. Da nam je da pozivamo ovoj jedinoj ispravnoj vjeri, a da provedemo lijepo ovaj život. Danas bi mnogi da pozivaju njemu te bareke o a da žive udobno i lijepo, a to je nemoguće. I nije problem što je to nemoguće, nego je problem smatrati da ti kao daja trebaš biti nedodirljiv i nije problem što smatraš, nego stojiš iza toga i tvrdiš da je to jedini ispravan put. sa više stanovišta i kako opasno, braćo. I kako opasno. Zbog čega? Zato što je Allahov poslanik kada i selatu veselam bio u svom naredu Elemin, jel tako? Pravedni. Svojih punih 40 godina života je živio sa svojim narodom. A zatim Počinje emisija. Edu ila se bili rabbi bil Ti pozivaj svome gospodaru mudro. I na najljepši način. Počinje emisija mudrosti i pozivanja na najljepši mogući način. Ostavljam pitanje sebi i vama. Da li je Allahov poslanik, ali i selatu wasalam, pogrešio što je njegovo mudro pozivanje i na najljepši mogući način isprovociralo njegov narod? Je li to bila greška? Da li je on pogrešio što je upotrebio najmudriji način? Pa 13 godina slušao uvrede i provokacije. Je li onda konstatacija da tvoje pozivanje u bilo kom vremenu i mjestu ne smije proizvesti provokacije od naroda sa kojim živiš tačna? Ako je tančna, ako ovo tačno, a nije, onda Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nije vjerno dostavio risalu. Onda on nije pozivao mudro, jer njegova mudrost i pozivanje Allahu Azeveđel je proizvela šta? Provokacije, prozivanja, ruganja, ismijavanja. Ne, to nije bilo dovoljno, još su htjeli da ga ubiju. Pa je zbog tih provokacija Allahu poslanik ali i salatu wasalam napustio Meku. Nakon 13 godina više nije mogao da izdrži. Napušta neku. Vidi sad čuda i napušta svoj narod. Koji ga je isprovocirao? Ha? Da li je to Allahov poslanik toliko mudro pozivao? Izgleda da nije. Jer po nekima mudro pozivanje znači Test provociranja. Ako isprovociraš ljude, onda me pozivaš mudro. Ne smiješ nikog provocirat. Jer to onda nije dava. Jer onda nisi dovoljno mudar. Eno ja se bili rabit bil hikme. A uzvišeni u ajetu ovdje kaže drugčije. Lažovi jedni. Pozivaj na put koga? Na put gospodara svoga pozivaj. I tu budi mudar. Nemoj da lažiš, nemoj da petljaš, nemoj da zamotavaš istinu, nego budi mudar. Pokaži im na najljepši mogući način šta je istina. I onda tu šta te zadesi. Međutim, tumačiti ove ajde kako tebi odgovara je i tekako odlasno. Da ne pozivaš mudro, u stvari, da pozivaš mudro, ali zaboravljamo. Evo ila bili rabike. Da taj mudrost mora biti, da se poziva svome gospodaru. A kad se poziva svome gospodaru, to mudro mora značiti šta? Tačno, jasno, precizno, da može prepoznati i pravar, i pasti i astronaut, i magistar, i profesor, i doktor. Da svi isto mogu prepoznati. Jer je to najmudrije. Pa je li onda, braću moja, to Allaho poslanik sallallahu alaihi pogrešio što je pozivao na putu svome gospodara i onda isprovocirao sve mušičke, mušike u Mekke. Je to napravio grešku? Nemoj Mohamede da ih provociraš. Tvoja dava doziva ubijanju Mohamede. Allahov poslaniće šta tu radiš? Zašto nisi bio dovoljno mudar? Pa im šutio da ti bude dobro u da možeš živjeti sa svojim narodom. Nego ta dava mudrosti je proizvela i isprovocirala sve one koji nisu htjeli da primate tu mudrost. I tako će biti do dana. Drugog načina pozivanja nema. I nije test ispravnosti ove vjere da ti gledaš jesu ljudi isprovocirani. Pa ako budu isprovocirani, da se ti onda povučeš. I to je znači ispravna vjera i to je dava. Jer je to test. Ako ti neko kaže da jest, onda mu reci da je on poseban umet kod Allaha. Da je on posebno pametan. Jer on želi da se provuče, da poziva Allahu, a da niko ne prepozna da on poziva Allahu. Da svo vreme nekako on taji, krivuda, bježi. Pa će onda jednog dana on izaći reći, e, ja sam vas pozivao na ovo. A ovo do sad je bilo mudro, da ne možete prepoznati. I tako dostojanstvo svoje staviš iznad dostojanstva Mohameda ali salatu wasalam. Glad, neimaština, bijeda, Resul sallallahu i dalje Elu ila sebili rabik bil hikme. I dalje poziva. Ne posustaje ni u jednom momentu. Iz Meke dolazi u Medinu. Mi bi mu rekli, jade, Allahov poslaniće, <coughs> Pa subhanallah, hajmo stat malo. Evo, pobjegli smo iz Meke. 13 godina Belaja imamo. Ti sad počeo ponovo židove pozivati. Ti i dalje provociraš ljude. Zašto? I dalje pozivaš. Mi pobjegli od mušika iz Meke. Došli u Medinu, ti i dalje provociraš ljude. Opet nisi muda. <laughs> Mi bi rekli, daj da malo stanemo. Da makar malo odahnemo. Ima li da se mi nekako izvučemo? On i dalje poziva. Ne samo židove. Poziva i munafike. Sve što je bilo tamo i dalje pozivu. Iako je pobjegu iz Mekke, nije se moglo više držati među svojim narodom. Ha? Ne da je napustio samo svoj narod, nego je napustio i sveto mjesto, nego je napustio i kjavu, kad je moro, a je li napustio poziv? Je li prestao pozivati braću? Nije, vallahi, nikad. Nikad nije prestao Allahu poslanik, ali i salatu da poziva mudro na putu gospodara svog. Nikad. Međutim, Danas test ispravnosti dave, test za ispravnosti dave i pozivanja jeste kod mnogi da te niko ne dira. Druga stvar, da ne smiješ nikog isprovocirati. Da ne smiješ nikom stati na žulj. Kao da hoće da kažu da mi volimo da budemo zatvoreni. Ha? Da mi volimo da nas neko proganja i ubija i da nas maltretira. Jer mi to volimo. Ne volimo vallahi. To niko pametan ne voli. Pa kažu vi, to poziva na zatvaranje i na proganjanje, <clears throat> na ubijanje i pravite ovdje nered. Jesmo mi to nekog isprovocirali? Ako je nekom meri. i provokacija dava, onda smo mi počašćeni time. I ako smo nekog isprovocirali, to je odlično. Jer ova dava je došla da je prihvatiš i da se pojavi druga strana koju će istina sigurno satra i ta druga strana da ustane da uništi davu. I da ubija njegove sljedbenike. To je Allahov sunet na zemlji. Druge nema. Druge nema. Ta dava je došla s time Furkan, da rastavi istinu od neistine, a ne da se miješa laž sa istinom. Jer je to navodno mudrost. Jest šeitanska. Uzvišeni ovdje u ajetu, braćo. Radu ila se bili rabik bil hikme. Gledajte za one koji imaju pameti. Šta uzvišeni kaže? Pozivaj na put. Koji put? gospodara svoga. Na njegov put pozivaj mudro. Je li njegov put parlament? Ko smije ščipit petlju pa red jest? A? Izazivam tijelo čovječanstvo. Je li njegov put? A na njegov put moraš pozivati. Radu mi sebi ili rabit bil hikme. Nije došlo samo pozivaj mudro. E onda bi mi i nekako možda teško dokazali. Ali na put gospodara svoga pozivaj, mudro, na njegovom putu. Zar ćeš na njegovom putu lagati i pozivati? Zar ćeš na njegovom putu ljudima muljati? Zar ćeš na njegovom putu uzimati harame da bi došao do istine? Petljat ljudima, Izmišljati. pomagat vjeru djedova i tradicije. jel to njegov put? Nije, braćo ako nije, onda moraš pozivati se vidi na put svoga gospodara. Pa tako mogu biti samo dvije vrste pozivača. Oni koji pozivaju na put gospodara svoga sa mudrošću i oni koji muljaju. I oni koji muljaju. I zapetljavaju ovu davu. I čekaju pogodan moment da ulete. Jel' da ulete na pravo mjesto i u pravo vrijeme da kažu sad, mi smo ovaj moment čekali. A ko ti garanti da ćeš ga dočekati? Ima li ovakav moment kod poslanika ali i salatu vasala? Nema Vi znate svi na Hendeku. Allaho poslanik ali i salatu vasala. Muđahid. Sa jedne strane su mušici. Pleme Benu Kureza Iza leđa pravi smicalicu. I izdaje Allahova poslanika, ali salatu wasalam. Munafici se pojavljuju. Šta kaže Allahov poslanik, sallallahu wasalam? Idi, kaže, vidite, da li su Benu Kureza, je li istina da su prekršili zavjet? Ako je istina, šutite. A ako nije, obznanite da lažu. I Resul sallallahu alaihi razmišlja i kaže slaćemo vojsku na njih. Ovo su najteži momenti u istoriji borbe muslimana. Uzvišeni pisuju ovo stanje, kaže, bili su iskušavani da gore nije moglo biti. I kad se o Allahu svašta pomišlja. Tada nije bilo mudrovanja. U takvim okolnostima je istina morala i dalje biti istina. Morala se pokazati kao istinu. Šta da kažemo za današnje vrijeme? Šta da govorimo za ova mirna vremena? Da ne pozivamo? Braćo moja, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ovaj poziv, poziv Allahu ćete samo usrećiti. Samo ćete usrećiti. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Kaže Allah, oni su na pravom putu. Šta će biti sigurni? Onaj koji je siguran i onaj nasuprot onog koji je nesiguran. Svako bježi, braćo, onome od koga ga je strah. Zapamtite dobro. Svako bježi onome od koga ga je strah. Zar ti nije najbolje da bježiš svog gospodara? Zar ti nije najsigurnije da bježiš onome koji može sve? kome ne mogu ništa. Zar onda nije najpreće da idemo njemu? Nego iz straha ljudi mi smo pobjegli ljudima i institucijama pa smo tako od Allahove, od straha od kazne ljudi pobjegli Allahove kazne. Izazivajući njegovu sržbu. Zbog čega? Uzvišeni kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju u šta vjeruju? Ja sam se obavezao da ću pomoći vjernike, kaže Allah te bareke o tala. Je li tvoje da razmišljaš da li je to istina ili ne? Je to tvoj gospodar što govori hoće li to biti ili neće? Ti ne vjeruješ u njega onda. Ti onda u njega ne vjeriš. Uzvišeni kaže وَكَانَ حَقَّ لَنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ Ja sam se obavezo da ću pomoći mu'mine. Hoćemo li pomoć? Moramo vjerovati svom gospodaru. Hoćemo li pomoć? Moramo pozivati. Hoćemo li pomoć? Moramo pozivati samo njemu. Hoćemo li pomoć? Ta pomoć se mora šta? I ona će se obistiniti onda kada Allahovi robovi budu jadu i nas se bili rabiti, pozivali njemu. Onda će doći ta pomoć. Pa se na Hendeku ništa nije ni desilo. Uzvišen je poslao pomoć. Allah poslanik, ali se latu veselam, nakon Hendeka ide kod umu seleme, kupa se. Dolazi melek i drži sablju. Kaže, Mohamede, jesam ti to ostavio sablju? Meleci napolje, kaže, nisu, čekaju. Uzimaj da završiš sa Benu Kureiza. Ovo su ljudine. Ovo su zlatna vremena. Resulu sallallahu alaihi ve sellem, braćo moja, a moramo mu vjerovati, ko ne vjeruje njemu, on je budal. On kaže da će biti neprestana skupina. Ne skupine, skupina koja je na istini. I znate što kaže još? Kaže, neće im naštetiti koji napuste i oni koji ostave, oni koji napadnu. Oni koji im spletkare od munafika i tako dalje, i tako dalje. Neće im naštetiti. Neće im naštetiti. Ovo je akida ili sunnata džemata. Da vjeruješ i to je uvjet ispravnosti šehadeta Muhammedu Rasulullah. Da vjeruješ sve što je on rekao. Da vjeruješ sve što ti kaže Allahu poslanik alaih salatu alaih salam. I da to sprovedeš u praksu. Ne sumnjajući da ćete to dovesti gdje? Do konačnog odredišta to je džennet. Ne sumnjajući nimalo. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Kaže Allah te bareke wa ta'ala. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putovima koji nama vode u put. Evo ti tvoj nijet. Filozofe jedan. Ja, kaže, imam dobro srce. Kaže ti gospodar, tvog srca i svih srca i svega što vidimo i ne vidimo. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putima koji nama vode u puti. Šta ovdje uzvišeni nama govori? Govori stanje tvog srca. Ako tvoj nijet bude radi njega, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا Oni koji se budu zbog nas borili, ovdje se govori o nijetu, a samo nijet zna ko Allah te bareke o ta'ala. pa tvoj nije gledaj sad što kaže uzvišeni. Volazine džahedu fina mehdijennehum subulena. Koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode u put. Pa prepoznaš čovjeka na donjaluku koji se bori Allah radi. Ide putevima koji vode kome? Islamsku zajednicu. Ha? U parlament? Jesu putem? Valeđine džahedu ne لنبين لهم otkriva ti Allah tvoj nijet na dunjalu ćeš vidjeti. Osim munafika. Oni će posebno dati. Ali ovo je generalno pravilo. Nećeš ti sa ovog svijeta se ne prepoznaš. Da li je e to put kad kažeš da ti je srce zdravo i čisto i ti hoćeš samo dobro da bude sloge. Uzvišeni tvo, to ti pobija. Kako? Zato što put koji nije put odu ila se bili, evo ila se bili rabik, mora biti jasan. I to je znak, šta? Da se ti boriš samo Allah radi. A kako ćeš se boriti Allah radi, a pogrešne uzroke uzimati? Valadine džahedu, fina le nehdjenhom subulena. Oni koji se budu zbog nas borili, mi ćemo šta? Putem koji nama vode u put. Inne hadel Kur'ane jehdi. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom put. Kaže ko? Kaže Allah te bare Evo ti dva ajeta da staneš pred svu ulemu svijeta. Inne hadel Kur'an jehdi. Je li to Kur'an i sunet? Kaže nije. Završili smo ja misiju. Ja ne želim da se patim. Je li to Kur'an i sunet? Nije, ali završio sam isto tobom misiju. Gledajte danas. Jadna je ona dava s kojom su nevjernici zadovoljni. Jadan je onaj umet s kojim je Obama zadovoljan. Jadan i čemeran je onaj alim kome nevjernik kaže da je zadovoljan sa njim kao muslimanom. Jadna je ta dava. Jadan i čemeran je takav čovjek i takva osoba. Jer ova dava mora provocirati. Ova dava mora proizvesti kod ljudi da prihvate ili odbiju. A zamislite davu Ebu Bekra, a sa njim Ebu Džehl zadovoljan. I da on iz Mekke govori, ljudi, čestitam Ebu Bekru na uspješnoj akciji što je pobio 20.000 novog naroda. Tako je Ebu Bekre, si. Tako je Halide, ti si dobar musliman, europski opredjeljen. To Halide, već si ubio pet za tri dana. Dajte mi, donesite samo jedan primjer. Onog momenta kad budete čuli da vas nevjernici hvale, bolje vam je da vas nema. Allaha mi, braćo mog, kad budemo čuli da nas hvale nevjernici, sljedbenici, obožavci, krsta i čovjeka, majmuna i svinja, teško nama i našoj A kao Kamo li ne čekavši da mu ti čestitaš rođenje Boga u koljevci? E uzubio. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dokazali smo i rekli da je dava Muhammed alaih salatu wassalam našeg Allahovog poslanika, Isprovocirala mušike, tako? Jest. Nemamo mi šta dokazati. Mi trebamo samo prihvatiti logiku. Stvarno stanje u nekim. Dokazali smo, pokazali, rekli da je njegova dava odvaja istinu od neistine, tako? Jest. Kakvim je to putem da on pozivao pa je to se desilo? Na kakav put? Na kakav put je to Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam, odabru pun tegoba, trnja, ubijanja. Šta kaže na, nakon Hendeka? Od danas mi napadamo. Više se ne branimo. Otvorite siru pa ćete vidjeti. Od danas kaže mi napadamo, više se ne branimo. Dosta je. To je naš poslanik. Je to nas sramota reći? Ha? A nije nas sramota da kažemo kako trebamo živjeti zajedno na račun svoje vjeri. To nas nije sramota. Kako trebamo ovim danima, pogotovo, okitit svoje kuće. Dobri bošnjani. Okačiš od jedan mraza. Sa bradom do pupka bijelom. A ruge ću se bradi Mohamed a.s. Kada naiđe bradunja, e ta brada je rugoba. A niko se ne ruga. Bradi konja. Koga zovu Sveti Nikola. Samo su prelili djeda mraz. Niko se njegovoj bradi ne ruga. I ne kažu, vidi ga, brči nam od ovde. Kosa i brada, dodo, sam se obuku crveno. Nebo se šeitani raduju tom bradani. A kad dođe mu džahid sa usijanim očima, jer še u sana, samo ga vidiš, nur iz njega izbija. Vidi ga, kaže bradanje. A svoje dijete pošalje da bradanja sa krstom na kapi Dan je njegovom djetu paketić Santa Claus. Sad nije bradanja problem. Ha? Šeitan je jedni. Šeitan jedni. Ova dava, braću moja, mora isprovocirat. Ova dava mora isprovocirat. Do te mjere da im toliko bude mrsko, ne morate ništa imati, ko što i nemamo. Ne morate ništa imati. Allaha mi ne morate ništa imati. Nije imao konje Allaho poslanik ali salatu wasalam. 13 godina nije imao sadlje u ruci. Što su ga htjeli ubiti? Zašto su mu se rugali? Zato što je veličanstvena misija Kur'ana i sunneta smeta šeitanima i ona mora proizvesti neprijatelje i prijatelje ove dave. I vi vidite, evo i ovdje u Mešćinu Sarajevu, sve je više novih lica, alhamdulillahi rabbil alamin. Upućeni. Nismo i mi uputili. Uputio je Allah te ke od tala. Prihvataju ljudi sunnet. Ako lažemo, recite nam. Ako nešto petljamo, imate pravo da nam kažete. Ispravite tako mi Allaha. Niko od nas nije učenio od Omera ibn pa kaže, ako bude skrenuo, Ispravite Omera, ustaje Beduin i kaže Omere, Omere evo je sjemnila sjevka, usijala se sablja. Ako Omere samo skreneš, ovim ćemo ti sudit. Šta kaže Omer? Šta ćeš ti meni govorit, meni džene to bićam Ha? Šta se ti petaš ovo? Ja sam halifa, nemoj da meni proturječiš. On zahvaljuje Allahu koji je dao da ima takav džemat iako je bedvin, zahvalio Allahom, hoće čovjek u dženeta danas, šuti kaže ti ništa ne znaš. Koliko znaš kod na pamet? je više od Halda Ibn On znao 13, ja možda 15-16 sura znam na pamet. Šta sad? Je to vjerno? Nije, braćo. Ova dava, ova dava, braćo moja, moramo shvatiti jednom za sva vremena mora proizvesti neprijatelje njih. Iz ove dave nasuprot nje se rađaju monafici, umeta. Oni koji, zato, pogledajte, zato jesu dobili naziv monafici i idu ispod nevjernika. I monafici su nevjernici, ali idu ispod kršćana i židova u džehennemu. Zašto su monafici? Zato što lažu. Hodaju, špioniraju nas i da hoće reći onako kako jest. Kamo puste sreći? Jer mi pozivamo Allahu, ne pozivamo na ubijanje. Na terorističke akte, kako znaju reći. Jutro su u Italiji osvane bomba, neće niko reći. Teroristički akt u ambasadi. Vidi. A vehabija po navnim znacima samo prođe sa kilom banana kraj ambasade, kaže eno ga spremo. Spremo, to su specijalne banane, eksplodiraju same. Jeste, eksplodiraju u ali kad je u pitanju vehabija, onda mora imati prefiks terorizam. Da bi se mi pripali i ostavili ovu davu. Morat ćemo vas razžalostiti. Imate problema sa teroristima koji vole Allaha i njegova poslanika, ali se na to Imate problema, vallaha. Mi ne volimo ni pare. Ne volimo dunjalu. I onako nam je ogadno se živno u dunjalu. Volimo davu, volimo islam, volimo džihad i muđahide, Volimo našu braću u Afganistanu, u Čečini, volimo ih. Šta ćete sad? Braćo, gledajte radi čega hoće da nas smaknu. Samo radi ovo. Samo radi ovo. Zbog ideje koju nosiš. I onda ti sudi prema nijetu. Ovako ne sudi niko. Jel da? Ali oni su svakako, šta su? Smatraju sebe bogovima. Jer Allah te bareke od tala samo zna tvoj nijet. Ali ovi ovdje sude nama i prema nijetu. Hvala Allahu te bareke od da je to tako. Hvala Allahu, braće. Zato na nama pogotovo danas, kad se oni slave i smiju, ti su smrkani. Nova godina nije praznik muslimana. Slavljenje čovjeka koji je bio u kolijevci, da je Bog nije da je to, to su ljudi koji nemaju pameti. Zamisli da ti je Bog, pa evo zamisli da ti je tvoj direktor firme, direktor firme da je ti njemu će direktore moj, ti ćeš meni platu da, a on se okaki i ti moraš iz pelene To ti kao budući direktor. A čovjeka uzeti za Boga, reći da je on Bog, Bog koji je zakovan ekserima, Bog koji krvali, Bog koji ide u WC, Bog koji jede, Bog koji je umro. Tri dana je bio mrtav. Jedni kažu jedan, jedni dva, ne jedni kažu, jedni lažu jedan, jedni lažu dva, jedni lažu tri. Jer oni kažu po Mateju laži, po ovom laži, po Savi laži, po onom laži, pa se govorite. Šta? Ko više laže od vas? Dogovorite se ko više laže. Nađite u nas nešto. Nađite nešto u Kur'anu ih da im da imaju ovakvu vjeru, jel da? Šta mi, gledajte kako se bore za zabunu i batelju. Čak i jednom mraza, pa ovi da bi odgovorili, jer su prazni, napravit će oni djeda hađera. Jel hađer tako kaže? Hiđi, kako? Hiđi, hađer je kamen. <clears throat> Možda je bolje da smo dali me hađer. Hiđi, da i mi stopu po stopu, kaže Allah, poslanik, ali sratu slan. Sve ćete ići za njima. Pa kad bi oni uničili rupu i vi za njima. oni kufri i za njima. Hajde mu neke više vojske, šta ima veze? Da bi popunili praz, prazninu kod bošnjaka, da im kažu, evo vidiš, zašto? Pa čovjek mora izmišljati novotarije zato što je šupanj. Zato što nemate teuhida kod sebe. Šta će ti اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Šta će ti pored ovog išta? Danas sam vam vjeru vašu usavršio. Naša vjera je usavršena. I alhamdulillah, ona je nama odlična. Tama. Vama haletu džinne valinci da ja budun, Tako se vladamo. Onom kome nije usavršena. Kome ona je krnjava i nešto on mora nešto izmisliti. Zašto? Pa ne valja vam zato ja njih volim nazvat sljedbenici strasti, a ne novotar. Novotar je tepanje za njih. Sljedbenici strasti! Kaži ti meni onoga koji ne strast za Boga uzor. Kaži mi ga ko je. Jer ti ne odgovara ono zbog čega te Allah stvorio. Ona hajatu džinja velin sila ja budu. Kur'an kompletan. I moraš tražiti <clears throat> džida hađera da i moje dijete, da ne bi dijete dobilo paketić od Santa Claus, da će mu džid hađer. Pa to je sve. I hađeru moraš brati sad. Šta ćeš sad? Pitaće ti dijete, dedo, vidi ono brade, jesi na ovaj brade dat paket, a ona te poziva na ubijanje. je drugi brade pusti njega terorista. Nemoj, nemoj, nemoj, nemoj se mi, ni sona nazvat. Jer će neko, špijun će prepoznat pa će reći ti si sa njim. Vi ste od te vjeri. Ona vjera nije ni za šta. Sklonite se. Mi imamo si mi svoju tradiciju. Vidi kako se gaji. Za deset godina šta su izmislili dodali malu tradiciju. Pogledaj. Zamislite evo, Bekra i Omera ibn Hataba da sjedi i dolazi nekakav djed Hađer i kaže ja idem i nosim vam paketće za vašu djecu. No comment. Ja mislim, Evo Bekri, gdje je tvoje djete? Umere, i tvoje djeci ima, imam i za Haldat nešto imam. Halde, i tebi ćemo. Evo Bekre, gdje je mu Muđehel? Oda mi smo komšije. Prvi mekanski mušci, naše komšije, to su jehudije, židovi. Idemo da im čestitamo krst. Ode Evo Bekre, ti popi čaj sa omerom se vrati. Ha? Što se nećemo pozvati na ovaj džemat? Što lažimo? Ja namjerno spominjem Ebu Bekra i umera. Oni su džemat. Ljudine, Allah voli da me proživi sa njima. Allah voli da nas proživi sa Ebu Bekra i Pa da nas zaštiti od ovih džedova i džedova džedova kroz džedova. I ovih djedova tradici. I Allah voli da nas zaštiti od ovih filozofa, od ovih što kriju Allahovu vjeru, neće da je pokažu. Allah molim da nas zaštiti od onih što su brade imali ovdje sad do ovdje. Allaha molim da nas zaštiti od monafika. Allaha molim da nas pomogne da izdržimo u osnovnim trenucima. Allaha molim da učusti naše korake. Allaha molim da nam podari snagu da izdržimo. Allaha molim da nas pomogne da izdržimo. Allaha molim da nas pomogne da izdržimo. Allaha molim da nam podari je zgrobit govor. Allaha molim da nas zaštiti od sletkaroša munafika. Allaha molim da preko nas sačuva ispravnost i istinitost njegove vjere. Allaha molim da budemo mi ti koji ćemo pomagati njegovu vjeru. Allaha molim da nas učvrsti da nikad ne pogrešimo. Allaha molim, Allaha molim da uništi ekonomiju svih onih koji svetkare islamu i muslimanima. Allaha molim da pomogne naše borce koji se bore na njegovom putu. A on zna koji su. Allaha te bareke o molim da učvrsti naše korake. Allaha molim da učvrsti naše korake. Allaha molim da završimo kao šehidi. Allaha molim da preko nas pokaže ponos ove vjere. Allaha molim da nastavi stavi u saf muđahida. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da im pogasi svjetla za novu godinu. Allah molim da uputi ovaj narod da vide. Allah te barek evo molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. A da mi budemo sebebi njihove upute. Amin. Allaha te bareke o ta'ala molim da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Amin. I posljednja dova, alhamdulillahi rabbil alemin, ahimu sallam. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Božim 2010-2011. Kuna ibad Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة وإن قتلنا ففي جنات رضوان أمي فلسطين لا تسيوى